de las palabras, los picos secos, las aguas derramadas de este desierto donde ficamos atrapados en este desierto mares de imágenes pensamientos en destino sereto palabras nuevas, nuevas palabras en voz hombre bruto. deixar esta peza de música que é unha canción que interpreta un Joan Eiriz uh -huh. eh, me parece que está a outro lado do fío telefónico esta peza eh, está interpretada por él pero pertence a un poema que lle enviou un, un amigo común que se chama <laughs> Suso Díaz Suso vamos, Díaz. vamos a dar as boas tardes moi boas tardes Joan mm, Hola, boa tarde, boa tarde. Moitas grazas por, por atendernos. Estábamos coitando aí, estábamos coitando aí Rosiña que, que é dese grande traballo que, que nos chegou mm, mm aí, bueno, pois eh, a, a, comezando o ano 2022. Felicitarvos tanto a ti como co, como o, o, o compositor musical, pero como non, tamén a Suso. Moitos parabéns, Su, eh, Xoan. Moitísimas grazas, sí, sí, é un traballo que fixemos que fixemos en tres persoas, non? Eh, a poesía de do amigo Polígono trampoita. Temos temos problemas de de, sí, de audición. Si, e agora se, agora... Que, se queres, se che parece, non, no, agora mesmo un pouco mellor. A ver. Sí. Sí, sí, xa te escoitamos agora. Bueno, e despois, sí, sí, que, ao que lle puto música, pois, natural, pois, puse a voz. É un traballo que fixemos, como te dixo, porque, si mal non, non me erro, é a primeira vez que un poeta Allí que dio un poemario completo, está escrito un poemario completo de la honra en la memoria de los Padillas. Di, eh, mira, eh, Joan. Sí, agora sí escoito, señor. Eh, Escoiterme ben a min. Agora ti perfectamente. Vale, pois agora parece ser que que, bueno, dicirnos o técnico aí un momentiño que, que tiñamos posibilidades de, de, de volver a chamarte e así, pois, eh, melloramos a comunicación. Vale. Cortouse. Veña pois eh, acaba de dicirnos o técnico que, que se cortara entonces que intentaba chamalo para que poidamos eh, eh, eh, falar de ese traballo que, que fixo un conxunto con, con... Con Suso Díaz, ¿no? Bueno, a, a, a, a música é doutro grande... Eh, mm, do outro grande compositor que se chama Nacho Varela. Uh -huh. eh, a música de Nacho Varela, pero a interpretación a canta precisamente pois Xoan Eiriz. Xoan Eiriz que este é o último traballo que publicou, me parece, pero que en realidade el ten xa muitísimos... Estes poemas son poemas de... de dedicados a Rosalía de Castro. Sí. Morro Rosalía, non? Pero el o ten moitísima produción eh, sí. e ademais eh, pues, eh, é unha bueno, é fermoso, non? Sí, Contar sí, con, sí. con personas que coas que podemos chegar pois tan tan tan ben e que de verdade pois agora pois pois estamos disfrutando desa de música. Estábamos escoitando Ai Rosiña. Ai Rosiña é un poema dedicado a Rosalía, según teño entendido, se me nos informou Suso. E, eh canto, eh, canto precisamente Joan, verdad? Ahora agora Dinos, Joan, Joan. Mira, eh, agora escoito che a ti un pouco, un pouco, un pouco baixo. Mira, vouche dar un número de teléfono, perdóname, mil perdóns, Venga. Cambio de teléfono, es que este no estaba un poco. Aquí, oh, triste son la Xa está, xa está realidade a, a, a, mancha, a mañada a, ah, a, ah, o asunto da comunicación. Arranxado todo isto, ¿no? Vamos alá. Xoan Agora sí, agora sí. Ah, eh, agora eh. sí, nada, teño que cambiar de móvil Collimo o da miña, miña muller porque porque me, me parece que anda un pouco un pouco floxo, pero bueno. <laughs> Tedes que tedes que perdoar e por no. suposto a vosa maravillosa audiencia. Dime, dime. <laughs> Pois que nada, que estábamos falando de que este teu traballo pertence a, sí. a unha son cuatro mm, pezas que que sí. musicou precisamente ese grande amigo teu Nacho Varela, un grande compositor, sí, sí, pero sí, que o que canta chamase Xoan Eriz. Sí, bueno, sí, sí, <laughs> esa, esa sorte de, de, que de que eso de que de que se pois pues, mira, <laughs> eh, de algún sitio pois pues, me a ah, Xoan, vamos, vamos a facer isto, non? Sí. Pois pues, sí, fixemos os eh, catro temas que como ti ben sabes eh, son catro temas que teñen unha autonomía propia, son teñen un selo propio, é é mm. como si posiblemente houbera dentro do CD eh, catro, catro discos, entendes? Porque ah. son to totalmente diferentes. Mm tiñamos pensado quitar, es, bueno, porque isto é a primeira entrega, ok? Xa. Sí. Eh, tiñamos pensado eh, que se levaran catro cancións máis, pero con isto do COVID, sí. pois complicáronse moitas cousas, porque si se un que non sei que, outro que se o sí, o estudio de grabación, sí, sí, sí, e ao final dixemos, mira, está acabando o ano, e imos quitar isto porque penso que, non sei, que ten que ten fondo para, para, para, para, para poder para poder eh, gravalo e eh, presentalo e así o fixemos, non? Pero na espera de, de se si Deus quere facer unha unha segunda parte, porque de, de feito isto pois. eh, isto saiu en novembro eh, gracias a Deus está tendo unha aceptación en verdade bastante bonita, non? Parabéns, parabéns, sí, felicitacións, sí, de verdade que esas catro pezas xa levamos repetidas varias sí, veces e, eh, sí, e, eh, e eh, disfrutamos sí, delas. Sí. Por certo, che dicir que dende dende o Brasil, un tal Cristian Salles dice, poderosa voz ten ese cantor. ah, <laughs> ah, bueno, pues moitas gracias, é, é a máxia dos canales de comunicación, non? Sí. Bueno. E, bueno, eh, teño eu sempre que digo que teño que teño sorte de, de, de, de que son fumador e como coño fumar <laughs> tanto podo, podo seguir cantando. Non, pero si, sí, sí é certo, non, eh, estes, estas cancións levaron son catro cancións, pero levou moito tempo gravalas. Eh? Mm, claro. E pense que comenzamos aló polo mes de febreiro do ano pasado e rematamos a, a finais de outubro, porque isto foi un traballo moi minucioso claro. con todos os inconvintes de, deste de puñetero COVID, no que gracias a Deus claro. para que por fin ímolo, ímolo superando isto, pero se fixo con moitísimo carimo, con moitísimo agarimo e con, con moito amor a nosa cantora máis universal, que dicir de Rosalía de Castro, non? Hombre, ah, precisamente, precisamente O, o, o, o CD que, ne, que nos chegou eh, pon ese título, Amada Rosalía, non? Sí, sí, sí é o título eh, homónimo do, do libro de, do poemario de Suso Díaz. De Suso, okay? sí, sí, sí, sí. Uh -huh. eh, Suso Díaz, neste poemario, si mal non recordo, hai uns 85 poemas. Sí, sí. Eh? entendes? Eh, entón aí, pois, pues, buscamos, porque todas as cancións a mí dá a impresión de que <clears throat> de que estos poemas el o pon no, no, no preámbulo estes poemas naceron para cantar, ¿no? Mm. Sí. sí. para ah, cantar, son como cancións, hai moita hai moita hai moita música moita, moita música dentro de esos poemas no poema, como, co, como xa pasara no traballo anterior do, dos poemas de Toño Núñez sabes, mm, nos ah, poemas sí. de Amaro Outono entón había moita, moita, moita música, o que pasa é, mm, a min costou un pouco <clears throat> perdón, <clears throat> decidime porque, claro, cantar a Rosalía non é, non, non é doado. Eh? -huh. Entón, Rosalía ten unha proyección, como ti ben sabes, non só en Galicia, sino no mundo inteiro. Eh? Sí. E ten millóns e millóns de seguidores. Sí. E se si isto engadimos que por primeira vez eh, eu sei eh, que, que, que houbo e siga vendo eh, moitísimos poetas que dedican poesías a Rosalía de Castro, non sei, uh -huh. por recordar, desde sí. Curros ata, ata Pimentero ou ata, ou ata Federico García Lorca, sí. eh, pero un, un libro adicado e escrito na súa honra, sí. si me, alguén me pode dicir se si existe, eu nin Suso nin eu o coñecemos. Isto, claro, é, é un compromiso maior, porque por vez primeira -huh. Mm. eh, non é unha canción, non é un poema. -huh. Mm. Eh, claro. son moitos sí. poemas. É arriscado, é arriscado, é un sí, traballo sí, sí, que, sí, que sí. Pues, poñer en valor ah, eh, xa está posta en valor, Rosalía é eh, eh, un, eh, un referente para todos os galegos e para todos. Bueno, sí, e os que se consideren sí. poetas eh, precisamente teñen é, eh, obrigado lela, é, eh, obrigado coñecela. Por lo tanto, é o que ti dices, é un risco que sí. eh, poñerse eh, diante do, <laughs> do micro para poder cantala, non? Sí, eh, sí pero sabes o que pasa? A min animo moito porque Rosalía, non sei, sabes que, que, que Suso Suso é un, enamorado un de Rosalía in, sí. in, uf, sí, sí, sí. inmenso, non? De, de, eu penso que de Rosalía e de, de Federico García Lorca sobre todo. Sí. Entón, claro, él, él, sí. era parte de ser un, un grandísimo poeta, non o vou descubrir porque <laughs> eh, está aí eh, ama moito a Rosalía. Sí. Ese amor por Rosalía ainda eh, eh, transmitiu a min eh, influiu, influiu, influiu moito en min. Entón, eu, cando cantei as cancións tratei sobre todo de, de cantarlas co corazón. Porque sabes o que pasa? O que pasa é eh, que cando ti, por exemplo, sabes que eu eh, tamén versiono en galego grandes temas universais, hmm. e o sabes, non? Sí. Entón, claro, cando faz unha versión dun tema universal, é unha canción que ti xa coñeces. Entón, tes unhas referencias, por exemplo, My Way, que levei o algo, por, ah. por citar unha canción, sí, é igual. Sí, sí, entón, sí. evidente, unha canción imensa pero é un tema que ti xa coñeces cando cantas unha cantiga popular pois todos temos na mente tantas e tantas cantigas populares riquísimas que temos na nosa cultura pero uh -huh. cando cantas unha canción que un home, en este caso en este caso Nacho Varela, escribe para ti uh cun, unha poesía totalmente descoñecida para ti isto eh, tens que interiorizala, vivila, estudiala e buscar o xeito de interpretala, ou sea, de facela túa. Mm de algún xeito, non sei se me entendes, de, de decir, pero... oye, vou cantar isto, pero vou a entregarme en, en corpo e en alma, vivila, sí, sí. intentar cantar coas cordas do corazón. Non sei se saiu así, pero o intentei. E, bueno, os resultados, de momento, levamos moi pouquinho tempo, pero de verdade que se está, está se recibindo eh, tanto polo, polo, polo no oído cultural como, como no oído máis importante que o povo, que o que se pode facer crecer un traballo que faz, pois sí, sí. estamos estamos contentos, moi contentos, sí. Pois pues non, pois eu eu digoche que neste disco, sobre todo, Ajá. que lle puñeche todo o corazón, eh, todo sí, ese sí, carimbo, sí, ese sí. ese sentir sí. de Rosalías. Ay, si vivira Rosalía estaría toda contenta. Por eso, sí, por eso sí, fixemos sí, sí. en primeiro lugar aí Rosiña, non? Para sí, que... no, eh, no, e aparte sabes, hai unha cousa que para min pareceme pareceme moi mm, eh, moi importante que que mm, que, eh, que intentamos dar, se te fixas, eh, intentamos dar entre con toda a miña humildade unha, unha, unha, unha nova imaxe de Rosalía como se houbera outra Rosalía sí. o sea, a min Suso que coñece moito Rosalía me, te, te me contado que ses cousas que se din que Rosalía era triste sí, sempre chorona. melancólica chorona. no, no, Rosalía parece ser que era unha persoa alegre unha persoa, obviamente, como, como poeta que era, era moi sensible, non sei se hiper, hiperestésica, pero era moi sensible, pero inclusive ata simpática, se si, si lees a súa poesía, ten cousas moi graciosas e moi simpáticas, bueno. sobre todo sobre todo en, en cantares galegos. Sí. Entón, eh, xa empezando pola portada do disco, que é un cadro penso que fermosísimo que de, sí. de Brojos, un, un pintor contemporáneo dela. Sí, sí. Eh, e foi mm, penso que foi un acerto porque porque todas as imaxes que temos de Rosalía eh, son un pouco estereotipadas, un pouco uh pois sobre punto de vista, cuidado, eh. Sí. Entón eu pedín consellos e dixen, bueno, obviamente a que debía figurar na portada era Rosalía porque o traballo ela, nos fixemos o traballo por ela, sí. polo noso amor que sentimos por ela, eh, no, a nosa admiración. Uh Entón, eh, eu eh, falei con, con amigos, eh, sobre todo toquei un que eu aprecio moito, co tes coñecer, que é aquí Marín Formoso. Hombre, ah, un grande, bueno, un grande. <laughs> grandísimo. Entón, sí. mira que anécdota máis bonita, dicen, "Oye, Saquín, eh, que xa me ten facer un, feito algunha cousa así moi interesante." E, e, e dicen, "Oye, por que non te animas a facer ti algo na portada de Rosalía?" E, e me di el, "Con Rosalía non me atrevo." <laughs> que grande, no? Entón foi cando presentélle esta, esta, esta, este cadro de brozos mm. eh, e dixome, este, este é o máis auténtico, porque aí está a Rosalía máis real, máis auténtica. Sí, sí. Entón, pois, xa a partir de aí, pois, oye, eh, as cancións tamén intentamos que foran eh, de algún xeito tamén diferentes, mm. con arranxos actuais, mm. Mm-hmm con eh, bebendo moito no pop e noutros estilos musicais, pero con moita reminiscencia da música da música popular galega e inclusive celta, ves que hai, hai, hai instrumentación galega, hai violíns, hai acordeón, entón, sobre todo na, na canción de, de, de O son da campana, o triste son da campana. <laughs> eh, entón, intentamos eso, non? De, de, de, de abrir un, unha fiesta de algún xeito a unha nova Rosalía. Non sei se esa será, pero eso por lo menos intentamos de verdade que saíbos un traballo eh, mm, mm, que, cativo que, como ti dices, ten que ampliarse. Eh... Home, eso, eso <laughs> esperamos, esperamos. Como... Esperamos. O que pasa é que este, este puntero COVID complicou as cousas desde xeito que sí. vamos... Pero bueno, estou, estou se Deus quere, espero, por suposto, eh, que hai, hai tanta tanta tanta música dentro esos poemas de Suso mm. que sería sí. unha mágoa non facer unha segunda parte un pouco máis un pouco máis completa, non? Por lo menos con 4 ou 5 poemas máis. de verdad de que mm, nos sentímonos orgullosos e eh, para nós é unha honra mm. contar coa vosa colaboración que sempre que vos chamamos eh, estades moi atentos á nosa chamada e eh, amablemente nos saudades, eh, nos recibides. Non queremos incomodarte máis, de verdade. No, por, certo, por, por favor, foi todo, foi todo un placer. Eh. Escoita. E ademais tive a sorte de escoitar a entrevista que fixeches a Suso, sí. eh, encantoume, por certo, foi unha unha unha entrevista un gran magnífica. É un gran entón, amigo. Oye, sabedes que sempre vos eh, recibo con sumo agarimo E, eh, eh, bueno, e, eh, e moitísimas grazas. E, eh, so ahora só nos queda, se si Deus quere, se si isto non lo permite, facer a presentación oficial. Eh. A queremos facer en, en na mesma casa de Rosalía, sabes? Ah, En Padrón. Aí recibirávos con moito agarimo an, Anxo Angueira, ah, Anxo. a quen tamén sí, queremos sí, moitísimo sí. e apreciamos. Sí, que nada máis parece que, que é moi amigo de, de, de Suso. Sí. Entón, facer aí a, a presentación aí eh, inclusive eh, está pensado no mes de abril porque están están reformando sí. o pequeno auditorio que, te, que teño ali sí, sí. e eh, un concepto máis completo ali e bueno, a partir de aí o que o que veña sí, e eh, despois, pues... por suposto, vou a facer dous ímos facer dous vídeos uh -huh. de promo con dúas cantigas de momento que van a ser seguramente eh, que hai Rosiña sí. -huh. e, e o triste son da campana que isto como di hmm como di Suso esta canción, arrepía, arrepía, arrepía. arrepía sí, pues vamos sí. a poñer de ah. despedida ah, con, por moitas grazas. O triste son de campana. Por grazas a ti, Joan, eh, grazas Una por... aperta fortísima. Xa, xa lle mandaremos salutacións a Xaquín Marín, que por certo, a, mm, esa caricatura... Que grande, que grande. Esa que caricatura grande. que sí. che fixo... Mm, mm, <laughs> vamos. Faite grande tamén. Sí. Sí, sí, sí, qué grande Saki <laughs> Marín, qué grande, qué grande. Bueno. Como como artista e como e como persoa. Posiblemente, posiblemente dimos entendidos, eu non entendo moito deso, que o máis grande caricaturista a partir desde Castelao, que hai decir, non? Sí, sí, eh, <laughs> tivemos unha, tivemos eh, unha entrevista. Sigue aí, eh, sigue aí. Eh, Armando, moitísimas grazas tivemos Gracias unha, ti, unha entrevista Joan. con el eh, dixo, ah. Eh, cando, cando entregou todo o seu sí. a sea, toda a súa documentación para o uh -huh. Parlamento de Galicia, de Galicia sí. de, de verdade que mm, el como persoa non somente pola súa mm, capacidade artística, sino por, como persoa eh, eh extraordinariamente mm, sí sí, sí, é, un, sí, é, é un ser, é un ser, encantador, ese periódico, chamo mestre, sempre me dice, carallo, suá déjate de mestre, un mestre de estico, cochos, non me tocas, non me tocas o carallo, por favor, Xaquín por favor, é, é, é moi grande, como, que vou a decir, como artista está aí, eh, como persoa, eh, é unha persoa sí, grandísima, pero así. grandísima, vai a formar, xa forma parte da, da, da, da nosa cultura, nun, sí. <clears throat> nun posto moi moi elevado, por suposto. Sí, señor, sí, señor. Pois, bueno. moitas grazas por axudarnos deste xeito Pois a, a seguir este programa con máis agarimo. Moitísimas grazas e eh, un aperto moi forte á vosa maravillosa audiencia. Eh, sempre chico mesmo, a ver se si por fin pasa isto <laughs> e tal e eh, facemos un, un concerto por aí pola por Cataluña que teño estado mo, moitas veces. Pois pues pois moi ben. Aperta forte. Hasta logo. Chao, graciñas, graciñas de corazón. Chao, chao, chao. la morte arrepían os corpos co adoro do silencio triste son da campana o oh, triste son da campana a chamada da ausencia percorre os camiños o encontro das almas el destino. Triste son la campana, sacude los pensamientos ledos, esperanzados. sorpresa de mí lo que nos agarra. Por triste son la campana, fica de frío.